Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukken druk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, Ek wil vertel van die besluit, die Heer het aan my gesê, Ie is my Seen, vandag het ek self Ie gegenereer, eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as Ie besitting. Ie sal hulle verpletter met die eisterstaf, Ie sal hulle stikken slaan soos een aardepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarski, o rechters van die aarde, dien die Heere met vrees, en juig met bewing, is die Seun, dat hy nie toornig word en jylle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toren ontvlam, welgelik salig is amal wat by hom skuil.